نمضي جنودا نجوب الوهادي نمضي أسودا لا نخشى الوغادي نمضي جنودا نمضي أسودا نمضي جنودا نمضي أسودا نمضي جنودا نجوب الوهادي نمضي أسودا Ljudi propadaju zato što se čuvaju neprijatelja oko sebe i izvan sebe, a ne čuvaju se samih sebe. Niti kod Allaha traže zaštitu od samih sebe i od svog vlastitog zla, a svojim zlo dolazi od samih njih. نمضي أسودا وأرض الإباء الباغي عداها حتى دوى مدفع الحق قضاء وأرض الإباء الباغي عداها Braćo, naš najveći problem danas je što je uvijek neko drugi kriv. Pa kad gibetiš i neko te zaustavi i kaže nemoj gibetit kriv je on što te zaustavi, a nisi ti što gibetiš. Kad bilo šta ružno radiš, ako ti neko prigovori, on je kriv, nisi ti kriv. نمضي أسودا لا نخشى الوغادي نمضي جنودا نجوب الوهادي نمضي أسودا لا نخشى الوغادي نمضي جنودا نمضي أسودا Ljudi oko nas neće od nas da prihvate kad ih pozivamo u vjeru i mi kažemo krivi su oni. Nisu oni krivi, krivi smo mi. Jer je nashvatljivo da ljudi sa nama godinama žive, a da nisu našli ništa u našem životu što će ih oduševiti i što će ih biti privlačno radi čega će prihvatiti ovu vjeru. Kako je moguće da živimo s ljudima, a da oni ostaju u džahilijetu i da ništa od nas ne prihvataju?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 I niko ko kaže ja vjerujem neće biti ostavljen, a da neće biti iskušan. I govorili smo o onima koji pokušavaju na sve načine da izbjegnu ta iskušenja i smatraju ih nebitnim i nepotrebnim. Dakle, ta iskušenja koja zadešavaju vjernike, a oni to vide, smatraju nepotrebnim, nepotrebnim izlaganjem opasnostima, zato što u takvoj situaciji dosljednjim držanjem pravog puta bi i sebe sigurno doveli u sličnu situaciju i zapali istih iskušenja. A lakše im se čini i privlačnije da se priklone onima kod kojih vide snagu i moć, bojeći se da ako krenu zaista pravim putem koji je omeđen Kur'anom i sunnetom, da će izazvati srđbu upravo onih koji u njihovim očima izgledaju moćni i čijim životom i raskošom su zadivljeni. O njima Allah subhanahu wa ta'ala svakako govori i otkriva nam zašto to čine. Otkriva njihovu svijest Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala Beširin munafiqina bi anna lahum adaban alima Obraduj munafike Nagovijesti munaficima bolnu patnju Alladina yattakhiduna alkafirina awliya'a min duni almu'minin koji kafira za svoje prijatelje uzimaju bez vjernika mimo vjernika za svoje prijatelje uzimaju kafira E jebtaguna indahum l'izze. I ovdje Allah subhanahu wa ta'ala otkriva zašto se to događa. E jebtaguna indahum l'izze. Zar se od njih nagadaju moći i snazi? Zar od njih očekuju moć? Zar udovoljavanjem kafirima i zapadnim centrima moći mislite da ćete i vi steći moć? I da ćete i vi uznapredovati moć? i da ćete i vi pobjediti. E jebte gune indahumul izze. Zar kod njih se nadate moći i snazi? A zatim odgovara Allah subhanahu wa ta'ala fa innal izzata lillahi jami'a zaista je sva snaga kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, mnogi se danas zavaravaju i sami sebe obmanjuju misleći da su pametni, da su oni pametni i da znaju put do dženneta bez prevelikog rizikovanja. Misleći da su pametni i da oni znaju put do dženneta bez velikog rizika i bez konfrontiranja sa onima koji, koje smatraju jakim, sa kafirima danas, bez da se kompromituju i kompromituju i da se sukobe sa njima i dovode se u situaciju da pokvare svoje prijateljstvo koje su već sa njima uspostavili, a Allah subhanahu wa ta'ala nas se obavijestio ko žuri da s njima prijateljstvo sklopi. فَتَرَ الَّذِينَ فِي كُلُوبِهِمْ مَرَدٌ I vidiš one u, čija, u čijim srcima je bolest, čija su srca bolesna. Vidiš dakle munafike, يُسَارِعُونَ fihim Kako žure da s njima prijateljstvo sklopi. يَكُلُونَ نَحْشَنْ تُسِبَنَا دَائِرَ Govoreći mi se bojimo da će nas kako zlo zadesiti. Bojimo se da ih ne naljutimo, razljutit ćemo ih pa će se onda na nas okomit. Allah subhanahu wa ta'ala to razotkriva. Otkriva vjernicima koji čitaju Allahovu knjigu i razmišljaju o njenim ajetima. Zaboravljaju ovi i ovakvi da Allah subhanahu wa ta'ala odredio odredio i ne može drugačije biti da svako onaj ko kaže ja vjerujem mora biti iskušan mora biti iskušan i isproban elif la mim ehasib an nasu an yutraku an yakulu amanna wa hum la yuftanun zar se ljudi nadaju zar očekuju zar računaju da će biti ostavljeni kad kažu mi vjerujemo a da neće biti iskušan ولقد fatanna الذين min qablihim mi smo i prije njih mi smo i one prije njih iskušali svi su bili iskušani Zaboravljaju da je to Allah tako odredio i da mora biti iskušenja. Da nema drugog načina i da nema puta da se od tih iskušenja pobjegne. A onda nam Allah subhanahu wa ta'ala otkriva zašto daje to iskušenja. Zašto je on tako to odredio? Zašto mora biti iskušenja? Draga braćo, kad ne bi bilo tih iskušenja, Svi bi ljudi bili vjernici i svi bi rekli mi vjerujemo. I svi bi došli na sudnji dan i rekli zašto nas kažnjavaš kad smo mi vjerovali. Ali tek kad dođu iskušenja, otkriva se. فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ Da bi Allah znao, dakle da bi Allah otkrio, je Allah unaprijed zna, ali da bi Allah pokazao i ukazao na one koji su iskreni, وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ i da bi ukazao na one koji lažu koji lažu kad kažu da vjerujem. I da nije ovog iskušenja. I da ne, Allah ne isprobava ljude. I da ne testira ljude. I ne stavlja na iskušenja da se otkriju njihovo pravo lice da se vidi. Svi bi ljudi imali pravo govoriti važno je srce, jel tako? Važno je ono što je u duši. I mogli bi na sudnjem danu govoriti mi smo vjerovali. Ali Allah će svakoga iskušati. Pa će njegove vijesti otkriti i njegovo stanje razotkriti. Kako? Iskušenjima. Na kojima će on saznati i pokazati svima ko su oni koji su iskreni i ko su oni koji lažu. Koji su to koji su iskreni, a koji su to koji lažu, Allah subhanahu wa ta'ala nam objašnjava u drugim ajetima, a ajeti jedni druge tumače, وَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ Da bi Allah znao vjernike, da bi ukazao one koji su zaista vjernici i da bi ukazao na munafike. I da bi ukazao na munafike. Dakle, mora biti svako iskušan da se njegova vjera potvrdi ili porekne. Zato što je Allah i one koji su bili prije nas iskušao. Allah subhanahu wa ta'ala nam otkriva kako se ponašaju oni koji, koji lažu, oni koji danas pozivaju muslimane da se okrenu u zapadu, da tamo traže uputu, da je tamo spas, koji uče muslimane, javno izlazeći na televiziju i na radiju i u novinama, po novinama govori i pozivaju muslimane da se okrenu u zapadu i da tamo traže uputu da tamo traže spas, da je tamo pokazatelj kako treba muslima da živi i tako dalje. Allah ih otkriva. Zašto ih otkriva? Zato što je njihovo stanje opasno za muslimane. Pa Allah otvara oči vjernicima da se ne bi za njima poveli. Allah subhanahu wa ta'ala garantuje za takve. Inna Allahe jami'u al munafiqina wal kafirine fi jahenneme jami'a. Allah će sve munafike i kafire zajedno u džehennemu sakupiti. Koji su to? Alladine yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathun min Allahi qalu alam nakum ma'akum. Koji iščekuju šta će sa vama bit. Prate šta će sa vama bit. Pa ako vi, ako vama Allah dadne feth, pobjedu, onda kažu, alam nakum ma'akum, zar i mi nismo bili sa vama? وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين ako sreća posluži kafire znači ako Allah dadne pobjedu kafirima šta se onda desi onda kažu zar vas nismo mogli pobjediti i zar vas mi nismo branili od vjernika zar vas nismo odbranili od vjernika pa munafici pokušavaju na sve strane da dobre veze drži da sa svakim budu lijepo da se ni sa kim ne zamjeri Zašto? Zato što možda sutra se može dovesti u nezgodnu situaciju. Pa monafici sa svakim hoće da su dobro, da se ni sa kim ne zamjeri. Zašto? Zato što će na taj način u svakoj situaciji, pobjedili vjernici ili kafiri imat mjesto, nadaju se. Zato što nisu spremni da se suoče sa iskušenjima koje Allah obećava vjernicima. Zato što nisu spremni na iskušenja koja čekaju svakog vjernika zasigurno. Zato oni traže uputu na zapadu, zato se umiljavaju kafirima, zato žele po svaku cijenu sa novotarima da lijepo stoje i da se nimalo ne zamjeri. Zašto? Zato što u suprotnom, ako otarašeno, bez interesa krenu pravim putem, čekaju iskušenja, a oni nisu spremni na ta iskušenja. I one koji se upuste u ta iskušenja smatraju glupim i nepametnim, jer be, ne bespotrebno rizikuju, zaboravljajući da Allah obećava vjernicima iskušenja. A tako nisu reagovali prve generacije i tako nikad mu'mini ne reaguju. وَالَّذِينَ إِذَا قَالَ, إذا قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل Oni koji kad, im, kad su im ljudi rekli, ljudi se protiv vas okupljaju, bojte se, iman im se povećao. I šta su rekli? Rekli, hasbun Allah, dovoljna, dovoljan je nama Allah, wa ni'mal vakil, i divan li on oslonac. Tako vjernici postupaju. Svjesni su da ih čekaju iskušenja i svjesni su zašto Allah daje iskušenja, a munafici zaboravljaju da ta iskušenja dolaze upravo radi njih da se dokaže njihov nifak. Allah subhanahu wa ta'ala će sve naše vijesti ispitati i sve će nas dobro isprobati. Tako je Allah odredio. I tako vjernik toga mora biti svjestan. I onda otarašeno sasvim opredijeljeno za Allaha i njegov put, ti putem krenuti. Ovo iskušenje mora doći. Mora doći. Nema pobjede. Nema uspjeha bez ovih iskušenja. Pitali su, pitali su imama Šafiju, već smo prije spominjali, da li je bolje za čovjeka da bude iskušan ili da mu Allah dadne vlast. Pa je rekao imam Šafij, neće mu biti data vlast i neće pobjediti dok ne bude iskušan. Allah je iskušao Nuha, Ibrahima, Musa'a, Isa'a i Muhammeda, salavatu Allahi alaihim ajma'in, sve je iskušao. Falemma sabaru mekkenahum. A kad su ustrajali i kad su osaburili, onda im je dao vlast. Onda ih je pomogao, onda ih je spasio. Tek onda dolazi spas. Kad se osaburi i ustraje. Kad se položi fitna, kad se položi ispit koji Allah obećava vjernicima. Zašto je to tako, draga braćo? To je tako zato što ljudski nefs se ne može drugačije očistiti. Zato što insan ne može drugačije da se očisti. Zato što je ljudski nefs sklon džehlu i neznanju i ljenosti i, i drugim negativnim stvarima. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي inna nefse la emmaratum bis sui illa mer rahime rabbuk. Ne pravdam sebe, ne pravdam svoj nefs. Zaista je taj nefs emmara. Zaista je ovaj nefs puno naređuje, puno navraća na zlo. Osim onoga kome se smili moj gospodar. Zaista ovaj nefs puno navraća na zlo. A ne može se taj nefs očistiti drugačije bez fitne. Bez iskušenja mora se očistiti. Ne može se Allahu približiti dok se ne očisti, dok ne bude belaja koji će taj nefs očistiti. Ne može Allaha zavoljeti i njemu se približiti i njegovu vjeru zavoljeti i za nju se boriti i za nju biti opredijeljen dok se ne očisti. Ne može drugačije. Mora se očistiti. Zašto ovaj nefs je sklon zlu? I čovjeka nikakvo zlo ne zadešava osim od njegovog nefsa. Uzrok ili sebe svakog zla koje zadesi insana dolazi od njegovog nefsa. وما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك ono što te zadesi od dobra to je od Allaha a to što te zadesi od zla to je od tvog nefsa to je od tebe وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير A što vas zadesi od musibeta, to je što, od toga što su vaše ruke zaradile. Znači opet od vas. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا كل هو من عند أنفسكم Zar kad ste spopali muka, a take ste muke duplo nanijeli njima, dakle kafirima, govori se o Uhudu, jel tako? Zar tad da kažete, otkud sad ovu? Kul, reci ti njima, Muhammede, reci im, kul huva min inde anfusikum, to je od samih vas. To je od vašeg nefsa. To je od samih vas. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم to je zato što Allah neće lišiti ni jedan narod neke blagodati koju im je dao dakle ljudi ostaju bez blagodati zašto? Neće Allah ukloni blagodat koju nam je dao. Sve dok šta? Hatta yugayiru ma bi anfusihim. Dok oni ne promijene ono što je u njihovom nefsu. dok se oni ne promijene. Pa sve dolazi, svaki musibe dolazi od, od nefsa. Od nefsa. Od samih nas. Pa je naš nefs naš najveći neprijatelj. Svi koji su kažnjeni, ako je Allah subhanahu wa ta'ala govori da ih je kazna zatekla, a za koje Allah subhanahu wa ta'ala govori da ih je kazna zatekla, Na kraju Allah subhanahu wa ta'ala potvrđuje da su oni bili, šta? Zulomčari. Da su se oni prema sebu ogriješili. Prema svom nefsu bili nepravedni. A ne da je njima nepravda učinjena. I prvi koji je učinio grijeh, Adem a.s. odma je to priznao. Sa svojom ženom. Rabbena valemna enfusena. Gospodaru, mi smo zulom učinili svom nefsu, mi smo se prema sebi ogriješili, mi smo sami sebi zulum nanijeli. وَاِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْحَاسِرِينَ Ako nam ne oprostiš i ne smiluješ nam se, mi ćemo biti upropašteni. Pa nadalje redom. Oni koji budu slijedili šeitana, zašto će ga slijediti? Inna ibadi lejse leke alejhim sultan. Ti šeitane nemaš vlasti nad mojim robovima. إلا الذين إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا الذين يتبعوك من الغاوين osim onih koji te budu slijedili od gavin, od onih koji su šta? U zavludi, koji su obmanuti. A obmana dolazi odkle? Od nefsa. Od strasti nefsa. Illa mani tebe'ake minel gavin. Osim onih koji te budu slijedili od obmanutih propašteni. A dotkle im je došla obmana od njihovog nefsa. Pa i šeitan nema vlasti nad čovjekom dok čovjek ne pusti svom nefsu i svojoj strasti. Dok čovjek ne pusti svom nefsu i svojoj strasti. Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem nam prenosi u hadisu od Allaha subhanahu wa ta'ala, dakle u hadith il kuciju, koje, koje prenosi Ebu Zer, radi Allahu anhu, a bilježi ga muslim, dakle duži hadith, u kojem na kraju kaže Allahu sallallahu alaihi sallam da je Allah rekao, Ja ibadi, innama hija a'malukum, uhsiha lakum, thumme uafikum ijaha, to su samo vaša djela, moji robovi, ja ih vama saberim, a onda vam prema tim djelima isplatim. Fa men vajede hajran, fel jahmed illah, ko nađe dobro, neka Allahu zahvali, vomen jeđid, vomen vođeda gajra dhalike, fela jelumenne illa nefse, ako nađe nešto drugo mimo toga, dakle nađe zlo, ne nađe dobro, neka nikoga ne kori osim, illa nafse osim samog sebe, osim svoj nefs. Pa ti je svo došlo zlo, otkle? Od tvog nefsa U hadisu o istikfar dovi kojeg bilježi Buhari i Tirmizi i Nesai i svi ga prenose od Šedad ibn Eusa radijallahu anhu kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u toj dovi Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ba'dika mastata't Allahu ti si moj gospodar ja sam tvoj rob i ja se držim zavjeta i obećanja koje sam dao koliko modu koliko mogu i na kraju šta? وَاَعُودُ بِكَ min شَرِّ ma sanat. I utječem ti se od zla koje sam počinio. Dakle, zla polazi, zlo polazi od mene. Od zla koje sam ja učinio. U drugom hadithu, od Ebu Bekra, prenose Ebu Hureyre i Abdullah ibn Amr, radi Allahu anhum džemijan, da je poslanik sallallahu alaihi wasallam podučavao Ebu Bekra šta da kaže ujutro i naveče i kad pođe spavati, pa ga je podučio da kaže Allahumme, فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه او الله stvoritelju nebesa i zemlje poznavaocu vidljivog i nevidljivog gajba i šehadeta gospodaru svega i vlasniku svega a'udhu bika min sharri nafsi I prvo očeg traži zaštitu, od čega podučava da traži zaštitu. Prvo. Prije svega, min šerri nefsi. Utječem se od zla mog nefsa, od samog sebe. Od mog zla vlastitog. Čak prije šeitena i širka. Min šerri nefsi, o šerri šeitani, o širkihi. I od šeitana i njegovog širka. وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم ili da sebi neko zlo učinim ili da ga učinim nekom musliman. Odatle dolazi svako zlo. Hadith bilježi Ebu Dawud, Tirmizi, Ahmed i Hakim u Mustedraku kaže da je sahih i sa njim se slaže Zahebi. A kad se složi Zahebi sa Hakimom, onda kod učenjaka haditha to je sahih hadith. spominje se u hutbi za potrebu koju je poslanik sallallahu alaihi ve sellem izgovarao da je govorio alhamdulillah nesta'inuhu wa nestagfiruh od njega hvala Allahu od njega pomoć i zaštitu tražimo od njega pomoć i oprost tražimo i onda wa na'udhu billahi min shururi anfusina i Allahu se utječemo od zla nas sami. Od zla našeg nefsa. Min šururi anfusina. Prvo. Wa min sejiati amalina. I od zlih naših dijela. I od zlih naših dijela. Sve ovo govori, draga braćo, gdje je ključ naših problema i na što se mi trebamo, trebamo skoncentrisati. To je taj najveći neprijatelj. Ljudi propadaju zato što se čuvaju neprijatelja oko sebe i izvan sebe, a ne čuvaju se samih sebe. Niti kod Allaha traže zaštitu od samih sebe i od svog vlastitog zla, a svojim zlo dolazi od samih njih. Selef ovog umeta je uvijek to priznavao, pa se prenosi od Ebu Bekra ibn Mas'uda i Omara radijallahu anhu, da bi govorili kad ne znaju tefsir nekog ajeta šta znači da bi rekli ekulu fiha bi ra'yi reći ću ovom ajetu prema svom mišljenju fa in yakun sawaban fa min Allah pa ako bude tačno to je od Allaha potrefio sam znači od Allaha wa in yakun khata'an fa minni wa min ash-shaytan ako bude greška to je od mene i od mog šejtana To je od mene i od šeitana. Wallahu wa rasuluhu bari ani minhu. A Allah i poslanik su, dakle, čisti od te greške koju ja napravim. U tefsiru ajeta. I u svemu drugom. Selef nas uči da sami sebe korimo. Kur'an nas uči da je ovaj nefs naređuje, puno naređuje zlo i da se protiv ovog nefsa trebamo boriti. Braćo, naš najveći problem danas je što je uvijek neko drugi kriv. Pa kad gibetiš i neko te zaustavi i kaže nemoj gibetit, kriv je on što te zaustavi, a nisi ti što gibetiš. Kad bilo šta ružno radiš, ako ti neko prigovori, on je kriv, nisi ti kriv. Ljudi oko nas neće od nas da prihvate kad ih pozivamo u vjeru i mi kažemo krivi su oni. Nisu oni krivi, krivi smo mi. Jer je nasvatljivo da ljudi sa nama godinama žive, a da nisu našli ništa u našem životu što će ih oduševiti i što će ih biti privlačno radi čega će prihvatiti ovu vjeru. Kako je moguće da živimo s ljudima, a da oni ostaju u džahilijetu i da ništa od nas ne prihvataju? Nisu samo oni krivi, krivi smo mi. Jer nismo im ničim pokazali ljepotu i prednost našu nad njima. Ničim oni nisu osjetili da smo mi bolji od njih. U tome je problem. Iskušenja moraju doći jer bez tih iskušenja se ovaj nefs ne može očistiti. Neka niko ne misli da je lahko ovaj nefs očistiti. Čuo sam od šejiha Safeta na ostrošcu da je spomenuo podatak u suri koju mi često učimo i svima nam je poznata da se Allah u suri Šems 11 puta zaklinje والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها 11 puta se zaklinje i ni za što se drugo Allah toliko puta nije zakleo da bi na kraju rekao kad efleha men zekaha uspio je onaj ko svoju dušu očisti to je čišćenje duše mi propadamo zato što uvijek polazimo sa stanovišta da je naša duša čista pa uvijek je neko drugi kriv a nikad mi nismo krivi pa je kriva žena što nas ne sluša a nije nego krivi smo mi što je nekad ne edebujemo. Ili smo krivi što je nikad ne edebujemo. Pa je pustimo da radi što hoće. I ne naljutimo se u ime Allaha i kad vidimo da nije na pravom putu. I naše dijete, i naš komšija, i naš brat, i svako drugi. Draga braćo, svo nam zlo dolazi od samih nas. Svo nam zlo dolazi od samih nas. Allaha uzvišenog molim da nas sačuva od zla naših duša, Allaha uzvišenog molim da nas pomogne protiv nas sami, protiv zla koje dolazi od nas. Allaha molim da nas učini od onih koji će uspjeti očistiti svoju dušu. Allaha molim da nas učini od onih koji su sretni koji će očistiti svoju dušu.